ماما ewe wema makafiri wamaliza umma wameua ndugu kidhulma hawajali wazee wa mama wame mwanadamu kinyama wallahi sitorudi nyuma wame mwanadamu kinyama wallahi sitorudi nyuma wallahi sitorudi Mama ewewe eh, wamechezea dini yangu, wakatusi tusikipenzi changu, nabii bora wa ulimwengu, nasongana silaha yangu, na wao waonje uchungu, nasongana silaha yangu, na wao uchungu, na wao Mama ewe ewe ma toka karne watawalayii Ushujaa kwetu ni kipaji, tumerithi upiganaji, twaitika mwito wa wahitaji, Kutsi bashiri ukomboaji, twaitika mwito wa wahitaji, Kutsi bashiri ukomboaji, Kutsi bashiri ukomboaji, mama ewewe mama vita vikiwaka vumbini, twakabili risasi vifuani kama wandazimu vichwani, sisi kiwa na misioni ni mushingo chini, sisiki wala misioni. ni mushingo chini, ni mushingo chini. Mama ewewe ikipi hukuhuzunisha, jeraha halijanitabisha, Nani kifasifikiri kuisha, Mola maisha adumisha, shahada ya tutamanisha, Mola maisha adumisha, shahada ya tutamanisha, shahada ya tutamanisha ewe wema umelea nguzo za dini ma umenijaza imani tutapunga hewa peponi milele tuwe furahani wa mama nyote mumoyoni milele tuwe furahani wa mama nyote mumoyoni wa mama nyote mumoyoni mama, ewe wema, tutapunga hewa peponi, milele tuwe furahani, wa mama nyote mu moyoni, milele tuwe furahani, wa mama nyote mu moyoni, wa mama nyote mu moyoni.